Eta onda emanaldi eman aldi juntan itzeman eh, bezala, aldiz dugu aipatuko, aldiz, oden, unen definitzeko ez da egez, ez da aldizkaria, ez dakit, kit, negukaria, urtekaria, hiru alea plazaratzen dute hainbat lagunek, lagun eh, horietaik bat da, Iban eh, etxezak eta ongi etorri zuri, Iban? Ba, egun egunon deneri eta egunon <laughs> zuri ere, Marianiaz. Eta urte hona? Ba, <laughs> urte berri hona. Hala, errazu, aldiz, nola definitu behar da? Zer da aldiz? Eh, ba, ba, ez, uh, galdera zaila duzu azken finean, uh, ustez, eh, ez, ez definitu tako objektu bat da azken finean, ez, ba, ximpeago ki erran ez, al, aldizkari bat dugu, paperezkoa, uh, alditan <laughs> ateratzen duguna, ba normalki neguz, beraz, urtekaria dugu, men, bo, ba, negu bat jauz egin dugu, beraz, man, ala ere, irugarrena hor dugu, eta erran dezakegu, mm, nahi izan duguna eginda, ikuspunduak biderkatu, ikusmoldeak moldeak errealitatea definitzeko, erakusteko, edo galdezketatzeko, manera guziak erabiliz. Eta beraz gira, be, ba, gira kasetariak, idazleak, argazkilariak, artista plastikoak, hafe, bezain ikuspuntu eta gaitasun edo idaz, egiteko uh, manerak bildu ditugu, mm -hmm. ba, hor, doziak berezi uh, inguruan. Uh, aldiuntan ere, uh, gai berezi bat uh, fink atseman dugu. Mm -hmm. nola abiatu zen, nola, nola sortu da olako uh, aldizkari bat? Mhm. Ba, histori labur baten uh, asi gazteak gira, azken finean. Bai. <laughs> Ba, mi milata amasian ere gazteak gira, no? <laughs> Ez, zer, duela, la urte hasi zen eh, abentura hori, ginen, ba, ba, la, lagun banda bat, eh, azken finean, elgar kurutzatu ginen hainbat tokitan, eh, izan da dila Jornal du Pei Basken, edo eh, interneten uh, someturtez egindako htk astekari numeriko batetan, ere, Pei Basken fon, eta Bon, voilà, aparte hartu ginen olako euh, ekimenetan, eta be, ba, pentsatu norbaitek, baitek euh, ba, olako ordago bat botatzen, eta zendako ez, uh, <laughs> ba, ba, ba agertu zerbait, eta hola abiatu ginen, eta, bala, nahi batekin, nola, nola erran, ikuspundu, bastereko ikuspunduak mm. garatuz, edo, uh, dekalaz euh, ikuspundu batekin tratatu ba, iparaldeko edo euskal errealitate edo zati batzu bederen. Mm. Eta mugak ezarri gabe eta libertate haundiarekin gaiak eh, tratatzen dituzue? Mugarik ez edo gu haurek mugak, ma izan daitezkenak, ez, plazer egiten diguna, nahi duguna, ba, nahi duguna egiten dugu azken finean, edo, mhm. eta gero, uh, ezker eskuin galdetu, ala, kontribuzioak, parte, parte hartzeak, me, nahi dugun moduan, plazer egiteko, lemizi, eta espero dugu ba, zerbait interesgarri, polit, edo galdezka gari bat eh, ba, plazaratzea, eta gero, bon, bakotxak hartzen du eh, bere manera, manan hmm. beden, voilà, eh, plazerekin egindako zerbait da eta ambizio sume bat bana euh, bon, voilà, zerbait polit eta interesgarri euh, egitea. Hmm. Oden ezagutzen ez duten entzat jakin dezatela liburuak direla eh? azken jane eh? <laughs> eh? liburu bat da eta sorpresa sorpresa eh, ostoak itzultzen dira gai batetik jauziten da beste gai batetarat marrazki batetarat Eh, ala, eh, ordeon, jakin dezaten, eh, irugarren eh, alea, eta mm. daukuzu iban, gai bat duziela aldio oroz, nunbait bait, eh, eh, bizkarrezur bezala hartzen. Ba, ba egia duzu, Maria ba, batzutan, eta usua aldi aldizkari eh, bako txan, banan, ala ere, beti bada, alako doziar bat, edo, ah. gai, uh, bat, eta aldi ba, hartu dugun gaia, da, Euskal, Euskal Nortasuna, mhm. zer da Euskal Nortasuna, nola bizi daiteken, nola definitu finitu daiteken, daiteken eta bat ez ere nola galdezkatu daiteken, zer da euskaldun izaitean, nor da euskaldun, nor ez, nola ez baita, erraitzen dela nor den euskaldun agana ba, bestak e, eh, ez idela edo nola ez, eta narozu, nozio idai guzio horiek nolazpait tratatzen uh, ditugu, mena manera ezberdi, uh, eh, ahunt ezberdinez, eh? mm. izan daiteke, uh, adibidez, komiki baten bidez, BD bandezine baten uh, bidez, uh, bi euskal presok egindakoa, uh, zera Lorentza Beirik eta Itziar Morenok, hor, bi mm. pertsonai elgar uh, guduk edo borroka ari direna, euskaldun zarbat, tradizionala, piskabat, eta beste euskaldun ba, gazteago bat, eh, ba, bildotxa eh, dena, eta bi pertsona horien inguruan, ora, or, zer den, bi eskaldun uh, izaiteko manerak, ba, bataz bestea, elgar interakzion, uh, kalapitan usu, hori erakusten dute, hori da mm. adibide bat, komiki bat, izan daiteke badu potreta bat, ere, Euskal Herriko pertsonai baten ibilbidea, behar da, da gure people, <laughs> people uh, itxura, dibia, Serge Izteken potreta, nola, duela mm. berrogoi urte uh, izan dako baigorriar militante baten ibilbidea, gaur egun, ba, Uh, beti militante dena, eta gaur egun uh, miarritzen uh, ge ostatu bat atxikitzen duen, badira, hola, berba, uh, ez, ez agundiren uh, ibilbide Ba, originala edo bederen interesgarria atxeman duguna. Hmm. Hor ditut bi adibide, izan daiteke, eh, izan daiteke gehiago. Bai, eta aurten guan azteko, badira ziztiagaren uh, marrazki eh, erotikoak. Ikuspunu artistiko erotikoak, bon, mm. zoazte ikustera, bakotxak hartzen du nahi duen bezala, eh, bai. hor uh, ere, egia, zera, ziztiagak ema prestatu dizkigula, guti argita eratuak izan ziren, marrazkiak egin ditu, ikusten bi pertsonak amodia egiten zuten beraintzinan, eta egin ditu magazkiak, hola, eh, fite, fite. Mm -hmm. Eta babateko, voilà, e, eh, inspirazio bat eta marazkiak, eta hor zonbaitzu, ba, ba argi eta aratzen ditugu. Mm -hmm. Bala, ba, ederak, edo bitxiak, afen, bon, uh, ikusi, ezakigo ze maneran itzuli behar den liburu hori, ongi ikusteko. hori da, beraz, eh, jandezagun, uh, eh, laro bat eh, eh, horriko liburu bat dela, amak eurotan eskura mhm. diteikena? Mm -hmm. uh, hori da, ba, ba beti pre, presio berdinean, eta, afet, placer, placer egiteko zerbait zela, bai, Ba, zeren, eh, ba, parte hartzaile guztiak, ba, zera, doain eiten dut, e, eh, ba, mm. kotxak eskaintzen dugu, ba, gure energia, <laughs> gure egiteko manera, idazteko manera, ez da, hor dugun eh, bakarra da imprimategia, ba, mm. na, na, hori da, eta espero dugu, ba, ba, ba, eta, ba, ba, bat, ba, ba, ikuspundu horiek, bai. ba, garatzea. Hmm. Mm, hori da, eta galdera batzu egiten dituzue, batzutan eh, sekulon pentsatuko ez ditugunak, eta baita ere, gai batzu zinez itzuli pordikatzen dituzu, <laughs> Bai, <laughs> ba, ba, hori da. Hori, da. Ah, eh, ba, azken gai bat ere, batzutan, umore frango erabiltzen dugu, edo saiatzen gira, mhm. eh, bederen, Eta hor ba, pentsatzen ari daiz, eh, hor ba, zenbaki untan eh, artikulu bat. Iparaldekoak nola ikusten dugun uh, e e eta egoaldekoak uh, iparaldea, eskal herriaz ah. ari naiz. Eta hor ere, efetu edo kiproko batzuk gerta daitezkera, ba, dugu. Bai. Hmm. Eta klixe eta zere aiziste? ba, gure dozera stereotip bazke de, eh, bai. eh, deitu dugu. Mm. Eh, Gehien bat dugu, eh, ben, abazira zati batzu, edo parte batzu euskaraz eh, eta espanolez, ez itzuliak, bon. Uh, e, uh, aldizkari hori uh, ba, presiatzeko, uh, elea initza izaitea. Eh? Mm. Eta, uh, ba, klise horiek, ba, sin burutik bera e, itzu, itzularazten ditugu plearazten, hmm. E, zartarazten nola ez bait, eta batzutan ere bere gure garatzen e, ditugu. Hmm. Ba, ikusteko, eskal nortasun hori zerbait aski malgua dela, eraikia dela, ez dela, hola, zerutik elduden gauza bat, ba batean, egun batez eta betiko, aldakorra beti izan da, definizio hori, bai. eta hor ere, ba, frogatzen dugu, ba, modu hainitzetakoa izan daitekela. Hori eta gainerat, eman dezagun zuk, iban, etxezar eta eh, ba, autuen mm, e, eh, ipurdietan ibilizira ikusteko, eskual nortasuna nola agertzen zen autuetan? Be, <laughs> ez, pentsaziteken gauza bat de, nez, ez dakit, baina bai, nolaz bait, Eh, gure biribiletako gibelak, autoetako ba, kofreak erakusten dute, edo ez gutaz, kolektiboki zerbait erraiten dute. Bai. Oh, ba, bon, pixkat, uh, ba, modu harinean eh, saiatu naiz uh, kondatzen, uh, zera, au, autoan ipurdiaren historio soziopolitikoa, jarbait, <laughs> zerbait. <laughs> Hori da, ba, Iban, elgarrutzi behar dugu, e, bakarrikan eh, horretaraziko ziko daukuzu, nun aurki ditaiken aldiz? Mm, aldiz, aldizkaria, ba, pizko da, errateko <laughs> aldiz, aldizkaria, eh, eskura daiteke liburu, saltegi onguzietan, den bezala, eta baita ere kioskoetan, ah, bera. Ongi da, eta hori, erraiten den bezala, balapurdin txiberun, basena farroan denetan. <laughs> hori da, iparalde osoan. Ongi da, esker mila iban. Eta... Ba, mil esker zuri, marien ez gomitaturik. Eh. Eta izan ongi. <laughs> Gizabela mil esker, agur.